Nusprendžiau savo širdyje nebevykti pas jūs dar kartą su liūdėsiu. Jei aš pats jūs liūdinu, tai kasgi mane pralinksmins, jeigu ne mano nuliūdintasis. Aš esu tai parašęs, kad atvykęs neturėčiau liūdėti dėl tų, kuriais dėrėtų džiaugtis. Juk tikiu jumis visais, kad mano džiaugsmas yra ir visų jūsų džiaugsmas. Ašgi jums esu rašęs iš didelio sielvarto ir širdies suspaudimo, su gausiomis ašaromis ne tam, kad pastumėčiau jūs į nusiminimą, bet kad pažintumėte meilę, kurios pertekusi jums mano širdis. Jeigu kas nuliūdino, tai ne mane, bet kad neperdėčiau, bent iš dalies nuliūdino jūs visus. Tokiam pakanka daugumos paskirtosios bausmės. Net atvirkščiai jūs turėtumėte jam atleisti ir jį paguosti, kad pernelyg didelis nusiminimas jo nepražudytų. Todėl aš raginu jūs parodyti jam meilę. Tam jums ir parašiau, kad patirčiau, ar jūs visais atžvilgiais esate klusnus. O kam jūs dovanojate, tam dovanoju ir aš. Nes jei kam dovanojau, tai padariau dėl jūsų Kristaus akivaizdoje, kad nebūtumėte šetono apgauti. Mes juk žinome jo kėslus. Kai atvykau į Troadę skelbti Kristaus Evangelijos, viešpats buvo man pravėręs duris, bet aš neturėjau dvasios ramybės, kadangi nesutikau ten savo brolio Tito. Tad atsisveikinęs iškeliavau į Makedoniją. Dėkui Dievui, kuris mus visuomet veda Kristaus pergalės eisenoje – ir per mus visur skleidžia mielą savo pažinimo kvapą. Juk mes esame Kristaus kvapas Dievui tarp einančių į išganimą ir žengiančių į pražutį. Vieniems mirties kvapas, nešantis mirtį, kitiems gyvenimo kvapas, vedantis į gyvenimą. O kasgi tinkamas šiam uždaviniui? Mes neprekiaujame kaip daugelis Dievo žodžiu, bet kalbame Kristuje iš tikro širdies, Dievo įkvėpti, Dievo akivaizdoje.